Abenduak bederatzi gaur rastelena data hau berrion albistegia duzue, berriozar erratiaren albiste mankizuna, ze titularrarekin irekitzen dugu gaurko albistegia xabi. Bai, garasi, azaroan zahar kanpalekoetara eh, bidaiatu zuten amabos e, eh, berriozartarrak, bueltan dira dagoeneko. Bai, Xabi, aste batez, Argiliako Saharar kanpalekuetan ikarondoren nabenduaren iruan ikintzioten bueltako bidaia egitera. Hogeita pertsonetako espediziotik amabost berrio zartarrak guztiak pozez bueltatu dira. Berrio zartarren artean gehienak urte luzez amakite, makite bakazionesen paz programan parte hartzen udako bi hilabetetan Saharar gazteak berrio zarren harturik bidaionekin beren Saharar familiak ikusteko grinak eturik agurra urrengo udar arte. Eta Agustin Okaina Mugikor eta Tabletan, eh, Tabletentzako aplikazio baten sortzaile. Bai, Xabi Berrio Zartarra den Agustin Okaina doainiko aplikazio bat sortu du mugikor zein tabletetan erabil daitekeen aplikazioa zuzenki metronomo orkresta itzenez ezagutzen den aplikazioa zari gara, komposizio musikalen denbora eta konpasa eragusteko balio du aplikazioak baita, denbora eta konpasen sistemizazioa eragiteko honetaz gain aplikazionek musika gordetzeko aukera ematen du. Eta mm, Riki Perez berriozarko bizilagunaren eskutik argazki erakusketa gaur bertan kulturgunean. Unainoa fotando berriozar ezenez ezagutzen den argazkien bilduma izango da justuki kulturgunean ikusgai egongo dena erakusketa benduaren bederatzetiko eta batera kulturgunean izango da eta ratxeleko ordutegian bostetatik bederatzeak bitarte ikusi alko dugu. Da Euskal Herria mailako antzerki topatek, topaketa berriozarren. Hala Xabi berriozarren ospatuko da antzerkizale egunan on Euskal Herri mailako antzezleak parte hartuko duten topaketa benduaren amalauean ospatuko da eta hortxe kultur teknikaria den Fermin Irigoyenen azalpenak antzerki topaketari daokionean. Eh, organizado por la Euskal Herriko Antzerkizaleen Elkartea, la Asociación de Profesionales de, del Teatro de Euskal Herria, Eh, este año han elegido Berrizar como sede de esta jornada eh, de este año 2013 y bueno, va a tener unas cuantas actividades, eh, comenzando pues, de cara al público con una rueda de prensa que tendrá lugar el viernes día 13 en, el espacio de cultura, en el Culturgune, pero principalmente se centra en el sábado 14 de diciembre, en el que desde el punto de la mañana pues, habrá pues, ya distintas actividades Lehen laguntzen inguruan itzaldia. Mendialdea guraso elkarteak antolaturik, osasun etxiko jaione aranburuei eta arantxa de Miguel edizainak, lehen laguntzen inguruan oinarrizko ezagutzak helaraziko dituzte, guztia babinduaren amarrean, aste artearekin, berrio kulturgunean arratxeleko bostetan. Eta aurre monitore ikastaroa, astear dago. Bai, alaxe xabi, bihar asteartearekin aurre monitore ikastaroa martxan jarriko da hezkuntza lehentasunaren arabera talde bi egin dira eta talde gai berdinak jorratuko dituzte seksualitatea, elkarkidetasuna, jolasak, natura, eta abarrekoak esan bezala biharresiko da, eta hilabete baten buruan bukatuko da ikastaroa justuki urtarriaren emezortzean gazteren bat interesaturik egonezkero, gazterek ura urbildadila edo ikariari arroba hotmail.com elbidera idatzi idezala oraindik ere izena ematerik badago aurre monitorik astora antolatzen zen murgildurik egon den kide, kide baten hitzak hortxe la que va dirigida al curso de 12 a 15 años, que es un poco la edad que se encuentra a caballo entre lo que pueden ser espacios físicos como la ludoteca y el Gastelecu o el centro cívico. ¿no? Entonces, bueno, de siempre ha habido esa, esa carencia de ofertas hacia ese sector de edad y es ahora con esta iniciativa con la que esperamos abarcar gazteekin jarraituz institutuan eginiko ikerketa baten analisiaren ondorioak bihar ezagutaraztiko dira. Udaleko gazte teknikaria eta osasun etxeko gizarte langilea izango dira aurrekezte lanetan ibiliko direnak arratxedeko useietan, burutuko da aurrekezpena horretan gazte populazioari loturiko, ohitura osasungarrien inguruko datuak azalduko dira. Mm. eta zorrokak antolaturik zukaldaritza ikastaroa. Ikastaroa bai, zuloalai elkartean burutzen ari dena ikastaroaren bigarren saioari ekingo diote asteazken honetan, abenduaren amaikan eta informazio gehiago jaso nahi duenak, hortxe telefonoa, sei bost sortzi, iru bederatzi, zazpi bat, iru Zazpi. garazi, badiru di hotza instalatu egin dela gure herrian, ez da? Zer dio gaurko dio, eguraldi iragarpenak? Bai, Xabi, eutza eta izotza. <laughs> Bai. Bai, eta izotza, bueno, izotza, izotza goizetan, baina ez dakit, e, gaur oskarbi izango dugu eguna, ez dakit, e, eguzkia e, ikusgai izango dugun edo ez, baina... Ba. Baina, bueno, iragarpen honetan, izotza ingo duela esaten bai, du. E, eh, Oskar biak e, eh, dakargigu izotza bai, ere. <laughs> Baitare? Bai. Bet hori ez nekien, ba. E, bueno, eta iragarpenak ja serio jarritak. <laughs> Zerua, Oskarbi edo odei gutxirekin egon dela dio iragarpenak, eko ekialdeko aldeko aizea ulbizia ibiliko dela eta temperaturan aldaketarik ez, eta azkenekoz iragarpen honek alaxe dio izotza egingo duela. Eta abu izan da guztiak aurko albistegiari daukionez, informazio gehiago datozen orduetan, berriozare erratiaren sintonian, FMko ko eunpuntu zortzian edo orduoro interneten euskiplaza.neten.